die Heere is koning, laat die aarde juig, laat baie eilande bly wees. Wolke en donkerheid is rondom om, gerechtigheid en reg is die grondslag van sy troon. Een vier gaan voor sy aangezig uit en steek sy teestanders rondom aan die brand. Sy bliksems verlicht die wereld, die aarde sien dit en bewe. Berge smelt weg soos was voor die aangezig van die Heere, voor die aangezig van die Heere van die hele aarde. Die hemele verkondig sy gerechtigheid, en al die volke sien sy eerlijkheid. Beskaamd staan allemaal wat die beelden dien, wat hulle op afgoede beroem, al die goede buig hulle voor om neer. Sion hoor dit en is blij, en die dochters van Heda juig oor u oordele, o Heere. Want die, Heere, is die allerhoogste oor die hele aarde, die is hoog verhewe bo al die goede. O liefhebbers van die Heere, haat die kwaad. Hij bewaar de zielen van zijn gunstgenoten, hij redt hulle uit die hand van die goddeloze. Die lucht is voor die rechtvaardige gezooi in vrolijkheid voor de oprechtes van hart. O rechtvaardig is, wees blij in die Heere, en loof sy heilige gedenknaam.